Chunka kaj capítulo. Casa kunaja mana arakina KUMANTA Jesús mi Capernaum yachtamanta yoxispan rerja Judea lauman. Rerja tajmi jurdan mayupa waklaunin mampas. Chaypim llaparunakuna, kajlla ikurhaku. qallaykurhaku. MI Jesús yachachirqa hina rurananman hina. Chaymi wakin kuna, Jesus man asuikurhako, tapukuykunawang pantarachinankupa. Paikunam tapurhako. Dios jaleinimpi permitinchu casadoruna manta rakikunanta, nispa. Pañatagmi tapurja. Imatatag Moisés hakamachisorgankichik, nispa. Paikunam contestarja. Moisés ha permitergan papel taruraikuspa, warminmanta rakikunampa. Jesús ñataq minerja. Chaynataqa kamachirqa, rumisunqu kaptikichikmi. Qallariyninpi Dios llapa imata chaspanga, qharitawan warmitam rurarqa. Charaykum qhariqa taita mamanta saqispa, uqllawakunqa warminmanña, chaymi iskayninku hukruna hinallaña kanqaku. Chaynaqa manam kanku iskayñachu, aswanqa hukllañam. Charaykum runaqa, manarakin manchu Diospa canchas jantaja, nispa. Wasipiña kachkaptinkum Jesuspa desipulunkuna huktawan tapurjako, jankumanta. Jesús mi paikunata nerja. manta rakikuruspan huk warmiwan kasarako jurunaja, uchallikunmi. Puntakaj pa kuntrampi. Warmipas huchallikuntajmi, manta rakikuruspan huk jariwan kasarakuspanja. Wawakunata Jesus manta. Wawakunatan pusamurhaku Jesus kunanya mi haqcharqa chay wawakuna mi kuta Jesusmi harkakusqankuta mi pinya kus pangnerha. Ama harka ichikchu wawakuna nyuhaman hamunanta. Kay wawakuna hina Dios pamunay munaychakusqanqa. Chihaptam nikichik. Pipas wawakuna hina, Diospa janta mana chaskispaja, mana punim chayman Kainata nispang mi Jesús wawakunata korja. Paikunapa hawanman makinta mi, paikunata bendecerja. Jesús wan apojoven parlas rich Jesús mi hamurja hukruna runa Calpastin, Paimi hunjurakuykuspan nerja alin yachachiko. ruraza rurasaq y kawsanaypaq nispa. Jesús minirja. Imanasqataq allin Yachachiko niwanki, Dios llamallinja. dios yachankim Diospa ininkunata, Chay kamachikuykunam kunamnin. Amam hukwanja conquicho, Amam pitapas chinquicho, Amam kichu, Amam pimantapas llullataqa Manquicho. ingañan ingañankichu, taita mamaykita respetay, nispa. Hinaptinmi chay runañataq nirja. Yachachiko, warma kasqa imantaraqmi chaykunataqa kasukurjani, nispa. Hinaptinmi Jesús kuyakuyuan jawarispan paita nirja. Chaywanpas kayraqmi faltasunki. Rispay kiaran tikaramuy tukuy kapuknikita. Inaspaya chay juljita wakchakunaman huykari, chaynapim mahanak pachapi kapugniykikuna kanja. Chaymanta kutimuspañam ñuqawan rinki. Runam chayta uyariruspan, achka kapugniyuq kasqanrayku, llumpayta hukman yaruspan llakisqallaña pasakurqa. Hidusñataqmi muyuriqninpi runakunata hawarispan, kunata nerja. Mayna sasatam apurunakunaqa yaikunga, Dios pamunaychakusqanmanja, nispa. Disipulunkunam kayta uyariruspанко, admirakurjako, chaymi Jesús huktawan nerja. Kuyasqay harikuna, mayna mayna sasatam, qoriqullinkupi apipakuq runakunaqa, Dios pamunaychakusqanman yaykunjako. Apuruna Dios kunang yaykunanmantaqa, kamillo chiajapas agujapa rinrinta usturunman nispa. Kaita uyariruspamkum disipulunkuna aswanraj admirakuspa tapunakurjako. Hinaptinqa pitaq salvakuytaqa atinman nispa. Jesús ñataqmi paykunata jawarispan nirqa. Runakunaqa manam atinmanchu. Dios llaman atinmanja. Dios paja tukuymi atinallan. Nispa. Hinaptinmi Pedro ñataq nirqa. Ñuqaykuqa mata sa Jeruspam hangwan purichkaniko, nispa. Hinaptinmi Jesús ñataq nirqa, chiqaptapunim nikichik. Pipas ñuqarayku hinaspa Dios Diosmanta allin noticiarayku, sajenqa wasinta, kunata. turi nyanyang kunata. otaqtayta mamanta, warminta, Churin kunata. Chakran kunata. Hinaspaqa chaskinqam kay tiempopi pachak kutimasta wasikunata, wawqikunata, panikunata, turi kunata, taita mama kunata, mamakunata, churikunata, hinaspa chakrakunata. Chaskinqamachiq kas papas, hamuq tiempo piñataqmi wiñaypaq kawsanqa. Ichaqa ancha riqsisqa kaqkunamantam achkaq kanqaku pisi riqsisqaña. Pisiriksisqa kaqkunamantañataqmi achkaq ancha riqsisqaña kanqaku. Jesusmi huktawan willakun ripting Jerusalemman Jesus Jesús kunapa puntanta rirqa. Chaymi admirakurqaku mana mancha manchakuspan riptin. Paykunañataqmi mancharisqallaña qatirqaku. Charaykum Jesús chunka iskaynintin kunata, Uklaw man hayaykuspa, iman pasananmanta willayta qallaykurqa. Jerusalén llaqtaman merichkanchik. Chaypim Dios manta Diosmanta hamuqruna, entregasaq kasaq sacerdotikunapa jefinkunamanwan Diospa leynin yachachiqkunaman. Paykunam wañunaypaq sentenciawaspanku, manakastanchik kaq runakunaman entregawanqaku. Burlakuaspankum asutiwanqaku, hinaspa tuhapayawanqaku chaymantam wañurachiwanqaku aswanja kimsa punchawmantam kawsarimusaq. Jacoboan Juanpa mañakusqanmanta. Zebediopa churin Jacoboan Juanmi, Jesusman asuykuspankunerqaku. Yachachiko, anre niykuayku kay mañakusqaykuta, nispa. Chaymi Jesus tapurja. Imatataq munankichik hamkunapaq ruranayta, nispa. mi hinaptinmi paykuna ñataqnirqaku. Munaychakuspaykiqa tiyay kachiwaykuya hukniykuta alliqlawnikipi, hukniykuta ni kipi. nispa. Chaymi Jesús ñataq nirqa, manam yachankichikchu ima mañakusqaykichiktaqa, nisqaypi hinam ñuqaqa ñakarisaq. Atiwaqchikchu ñuqayna ñakariyta, atiwaqchikchu ñuqayna wañuyta, nispa. chaymi paykunañataq nirqa, ari atisaqkum, nispa. Jesús ñataqmi nirqa, ari chihaptapunim qamkunaqa ñuqayna ñakarinkichik, hinaspa ñuqayna wañunkichik. Aswanja alliq lawniypi, otaq echoq lawniypi tiyaykuyqa manam ñuqallamantachu. Chayqa kachkan akllashqakunapaqmi, nispa. Wakin chunkanten kunam chayta uyariruspanku, pa pa Jacobopa hinaspa Juanpa kontrampi piñakururjaku. Jesus ñataqmi paikunata hayaykuspan nerja. Yachasqaykichikpi hinapas nacionkuna gobiernaqkunam runakunapi munaychakunku. Imaspam kamachispanku kasuchikunku. Qamkunaya ichaqa ama chaynachu kaychik. Qamkunamanta pipas kamachikuyta munaspaqa wakinkunataya servichun. manta pipas allin riqsisqa munaspaga, yapampa SERBIENTIN ya kachun. Dios manta MANAM manam sirvichikunaypaqchu inaspa aswanja sirvinaypaqmi, inaspa INASPA runakunapa rantinpi wañunaypaqmi. Ñawsa Bartimiyuta Jesús sanuyachisqanmanta. CHAIMANTAM yachtaman llaqtaman Chay llaqtamanta kunawan hinaspa achka runakunawan Jesus lluqsichkaptinmi, ñampa patampi tiyachkasqa limosna mañakuq usaruna. Payqa karqa Bartimeo, otaq Timeopa churinmi. Chay ñawsam, Nazaretmanta kaq Jesuspa amusqanta David hayaykachakurqa. Davidpa mirayningmanta hatun kamachiko Jesus, payari payariykullawaya, nispa. Chaymi runakuna usata haqcharqaku, upallay, nispa. Payñataqmi aswanra japarerja. David manta hatun kamachiko. kamachikoq, llakipayarijkullawayá, nispa. Jesus ñataqmi sayaykuspan nirqa, hayaramuychik, nispa. Paykunam ñawsata hayamuspanku nirqaku, kallpanchakuspayki hatari, hayamusuchkankim, nispa. Chayña usañataqmi kapanta Jesús Jesús man asuikorja. Jesús mitaporja. Imatatag Munan hampaq ruranayta? Nispa. Chaymi Y echa chiko, Jawarikuita munani. Nispa. Jesús Chaymi Jesusñataq nirqa. Pasakuyña. sano sanuyarachisunki. Nispa. Chaylla Jesús wang ñarerja.